txapka. Hizkuntza eslabiajetan txano berezi bat izendatzeko txapka hitza erabiltzen dute. Iragan asteetan, irungo bihotzean, beraun etxean, jatorriz Polonia den gizon edadetu batekin topo egin nuen, eta kalearen erdian gure buruak aurkeztu genizken elkahi. Ni ere orain handiko urbilu naiz eta orain arte ez nuen ezagutzen txapka jauna lauro gehiutetik gora izango dituen ahen oso argi mintzu zitzaidan gaztelaniaz, alemanez eta ingelesez. Haren aita Polonia jaztela jantziren, eta ama behiz ingelesa. Ingalaterrean nazi eta ez izten, eta han ezagutu zuen bere euskal Herriko emaztea. Harekin ezkondu eta euskal lehian, bizitzen jahez diren, eta orain bere ondorengoak euskaldunak dira, naiz eta berak euskaraz Nik ahean nion txekian aritu nintzela Euskara irakasten sei urtez. Eta horrela amaitu genuen elkahezketa, ikusi arte batez alegia. Txekiera zere txapek erabiltzen da txano edo alako zerbait ahateko. Eta karel txapek idazle txekia ezaguna eto jezitzaiden oroimenera. Han hitz izan dira txekieratik euskarara egindako itzulpenak, talderantziz. Adibidez, Jaroslav Haseken Sveik soldadu onaren menturak mundu gehan, galosti da basolok eman zen euskaraz. Bou mil jabal idazle handiak ere badu euskaraz itzupenen bat, haren zorrotz begiratutako trenak famatua Fernando Haik itzuli zuen. Xavier Monasteriok egin zuen Karel Txapeken erreboten, erroboten lantegia liburuaren itzulpena bide batez esan behar da <laughs> bota naziarteko hitza bera txekeratik datorela. Hala behar, irakur dezakegu gure hizkuntzan milan kunderaren amodio bahe Carlos ti da basalori eske, eske, bai. Beste liburu bat itzulizan Euskarara Fernando Reik, jan erudaren malestranako ipuñak. Eta Carlos da Basoloa duratu zen bere bat Josef Esborezkiren mundu mingotxa liburu euskaratzeaz. Jan erudaren malestranako ipunetako baten hasieran bezala, agertu zitzaidan bapatean irunen ezagutzen ez duen gizon eta detu Polonia bat, eta jan erudaren gisa berean aurkeztu dizuet hemen, txapka jauna. Elkara guztu honetik, txapka jaunak erantzidan, nazionalitate ororen ongainetik bera Europa sentitzen zela, eta ni ere ala sentitzen oten nintzen galdetu zidan xili gelditu nintzen. Zer da Europa izatea. Euskaldun izatea ja da Europa izatea da, ala?